Herakles op hierdie 18e dag van September 2020. O, dit is ons uh, doelwit op hierdie program om julle elke week aan nieuwe kunstenaars wat op die horizon sit en inloer voor te stel, maar vandag luister ons saam na een uh, duet wat al baie jare lang op die voorgrond is met populaire muziek vanaf die 50s, 60s, 70s, 80s en een paar klassieke snitte vanuit die 90s. Ons is so bevoorrecht om vandag vir die supertalentvolle Monique Cassels, Cassels, ne? Uh, as ook Suid-Afrika's nummer 1, Elvis Presley, James Marais, welkom te heet op ons program. A hearty welcome Monique and James, thanks for being my guest on this 18th day of the, uh, September 2020. I appreciate your time. Hello Ludwig and hello to all the listeners. Hello Net Radio en luisteraars, bye welcome. Nou net voor ons aangaan, wil ek net die volgende apologie aanteken uh, vir die klankkwaliteit verder aan in die program. Dit is een vooraf opgeneemde onderhoud en eh, die internetgolwe is maar altyd so'n bykie onvoorspelbaar en dis uh, het uh, die program beginne rondspeel hier in die middel rond en uh, die klankgolwe uh, het nie lekker opgeneem nie. Ons is uh, baie jammer vir die steernis dan, uh, maar is ongelukkig buiten ons beheer. Geniet in elk geval die wonderlijke talent wat ons vandag vir julle gaan aanbied. Starting with Monique, uh, the origin of your uh, last name is from Scotland and Ireland. Uh, where were you born and uh, where did you attend and finish school? Monique? Well, I was born in uh, Cape Town and I attended the Rondebosch East Primary School in uh, Crawford and also Windsor High School in Lansdowne. And Crawford and Lansdowne are suburbs of Cape Town. Hmm. Uh, same question to you, James. Waar het jy school gegaan en groot geworden? ek het uh, in die kaap groot geraak, uh, eh, uh, ehm, laarskool was ek in Durbanville laarskool gewees, in die RST in Kruikfontein, en ek het by oorlog in die kaap geblei, want my pa was moest een gypsy gewees, so was ek baie rondgetrek, en uh, ek was in oorskool gewees in Westclub, en in Durban, in West Street, het ek daar klaargemaak, so ja, ek het nie baie rondgetrek in my leven, maar ja. Ah, gypsy klink vir my lekker leven. Uh, uh, James started performing in 1992 and Monique in 2003 when she was uh, first grouped with uh, Generations and Cole Street. Uh, what is it that brought the two of you together and also tell us where and how you met in 2009? Well, interesting story. Uh, actually, one evening I attended an Elvis tribute show at uh, a place called Plus Wine in Moncton uh, because I heard that James was going to be there and I hadn't heard of him before. And he was recommended to me by the Elvis Frizzy Fan Club of uh, Africa based here in Cape Town. So I went to attend uh, the show that night and that's how I met James. And um, I thought he was fantastic. And uh, actually just a few months ago we started performing together um, so that was really great and and then a great friendship arose from that as well hmm, did you get a backstage ticket or did you, uh, how did you meet? Well, he actually came to uh, came to us at the time because he was familiar with some of the members of the Alps fan club, and I was new to them at the time. And then uh, they introduced him to me, and uh, and that's how we met. And then he came to us after the show then as well. Of course, I found him very uh, warm and personable, and I was just blown away by his show that night. <laughs> en de, eh, wat ek wil sê is hy, hy het uh, uh, uh, uh, geweet dat jy ook in uh, die uh, muziekwereld uh, uh, uh, bezig is Hulle het het aan hom genoem uh, uh, daar aand en, en ek was op daar stadium op Johan Kalsnied geweest en, um, en ja, en toe paar maanden later toe uh, uh, ontmoet ons mekaar weer ook by een show en, uh, en toe raak ons aan gesels en, uh, en hy het ook, ek denk een week later, uh, na my kom luister, het so sylwe nou gedoen in die fanclub en, en toe het hy weer gehad van uh, wat ek doen. So dit is basis hoe dinge begin het. Hm. Was jylle blootgestelde muziek gedeelde in jylle kinderjare by die huis of uh, wat is het wat jylle geïnspireerd het om muziek as een loobaan na te streef? Uh, ja, my, my pa was baie lief vir Elvis en my, my ma was lief vir country muziek. Ek was ook maar na al die jare na die, na die oldies geluister en so met die pa te speler en die, die pa te groot geraak. En uh, ek denk, dit is maar soos, soos hulle sê, een eh, uh, gogelkie wat jou verbuit het. So oor die jare as, as kind het ek maar vir die, vir die, vir die, vir die vijfers en uh, vir die familie het ek een bekie uh, Elvis gegooi en uh, my jippe, my jippe geskut. <laughs> maar dit was maar jong kind, jy weet, hulle is so goed geraak hy, uh, ek weet of jy nog hy uittreks kan onthou nie die tyd wat jy ja, kaart, ja, ja, ja, nee, duidelik, duidelik <laughs> so ons het baie baie in die kaart gespeeld met as ou Cortina en uh, ek denk dit is maar waarom is goed geraak het, so langs ek baie lief vir hy mis, maar ja, die eploos is beslist by my pa en by my ma hm. If for sure for me as well, my parents were both musically inclined, so and both singing and playing instruments, and uh, they often played with foot in our home. And according to my mom, I began singing at the age of three, and, and I remember loving uh, to listen to the radio. And uh, they played a lot of great music at the time in the late 70s and early 80s, and I enjoyed uh, listening to songs by Barbara Streisand and the Captain and Tennille and Tony M. And we also had records in the in the house by people like the Platters, Nat King Cole, and Ari Alonso. But I guess everything really started for me in a big way when I became an Elvis Presley fan at the age of eight. And uh, he inspired me to play guitar and really start to take music seriously. And, uh, and then I was just influenced by all the music around that era from the 50s, 60s, and 70s. And then I became a really big Beatles fan as well a little later. Hmm. Now, during your school years, did you participate in concerts at Stedfords, uh, the school orchestra or choir? Uh, I was involved in um, the junior and the senior choirs in primary school. It didn't really carry on into high school, but I was involved in uh, plays uh, and uh, concerts in high school as well. And I, was actually part of the, the school uh, beauty pageant uh, when I was in my final year in, in high school. And then I, I did a couple of solo singing and I played some guitar for a couple of other singers as well. competitions and I stayed fit. Uh, no, I, I didn't do any competitions that I I can recall at yeah, the but so. Hmm. And James? Ongelukkig het ek nie veel deel geneem in, in syke dinge nie. Ek was te bezig met uh, sport, met my marbles te speel, maar uh, ek het hem in die ochtend by die saal, soos in die ochtend by die school, kom jy elke ochtend een paar hemsing daar so in die saal van die school begin. En op pad school, toos ek geloop, het ek geting, by die huis gesing, as ek in die pad was, het gesing. Um, meestal by die kerk, dan my ouders in kerk, maar ja, dit is veel, ek so hier daar een Jan Spies, uh, eh, play op, op school gedoen, op, op, op die uh, stage, maar dit was nie enigst met sing. Yeah. Ja. Dit is maar gekom in die huis af, en uh, ek het myself geleer sing, en uh, na die lied te begin. Nou, dit leid na die volgende vraag, dat jy praat van sport, het jy op uh, school deelgeneem aan enige sport, of dan uitgeblink in enige items? Ek was baie goed in die 100 meter, en die hoog spring, al was ek nou kort gehad, soos hulle sê, en van, van ver spring en swem, wat ek baie goed. Dit is ja. die idee ek met jou met. <laughs> Vir elke tree wat die ander oons geef, moet jy drie tree gee. <laughs> is hy, is hy. Dit is nogal in dit, uh, op uh, eh, laarskoel het ek uh, eh, een artiek moet neem, en uh, ek was toch ook, ook goed met uh, ver spring, maar ek het lang jene gehad, tot geet. <laughs> ja. En, uh, ek klink in die 75 en 120 meter en ek die gewikstuk het. Hmm. Uh, wel, dit is veldnommers, uh, eh, gewichtstoot gaan gewoonlik saam met spiesgooi en uh, werpskuif. Ja, ek, ek kan nie spiesgooi om my lewe te red nie. Uh, <laughs> ja, en vandag, en, en vandag is dit nie gewoon. het jy op, uh, uh, uh, uh, what in particular, made you decide to become um, uh, commercially and professionally available for gigs and other functions? Well, uh, music has always been my overwhelming passion, and uh, after joining my first serious band, um, I realized that potential to excel as a professional singer although it was a part-time profession for me for 13 years. Voor my, uh, het begin toe ek so 20 jaar oud was, ek was, uh, was het aangekeerd voor eh, ehm, ek het voortgekort. Um, ek het uh, vir baie jare gedans en um, ehm, type van theme dans, danse gedoen en so bykie gesing uh, tussen en ook. Toen iemand vir my later gesê het, maar jy sing baie mooi, jy kruk Elvis. En toen ek maar begin voltyds uh, na so 10 jaar vandaan, ek voltyds kan gaan binnen en die singere, uh, singloopbaan. En ja, die rest is history soos hulle sê. Ja, hier sit jy vandag. Um, before the interview started, I requested that you introduce a couple of your favorite songs for the playlist of today's program. What will the first song be with a little bit of background and of the origin, etc., etc.? Well, the first song we would like to introduce today is a duet that uh, James I have done. Uh, it's a cover by the Ibbot Brothers called Bye Bye Up. and uh, it's a song that we include in our uh, production called Old But Gold is Volume 1. Here we go. Bye bye, love. Bye bye, happiness. Hello, loneliness. I think I'm gonna cry. Bye bye, love. Bye caress, yellow emptiness. I feel like I could die. Ever by my love goodbye. There goes my baby with someone new. She sure looks happy. I sure am blue. She was my baby till he stepped in. Goodbye to romance. That might have been sing along, y'all. Bye bye love, bye bye happiness. Hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye my love, goodbye. I'm through with romance. I'm through with love. I'm through with counting the stars above. And here's the reason that I'm so free. My loving baby is through with me. Bye bye, love. Bye bye, happiness. Hello loneliness. I think I'm gonna cry. Bye bye, love. Bye bye, sweet caress. Hello emptiness. I feel like I could die. Bye bye, my love, goodbye. Bye bye, my love, goodbye. Bye bye, my love, goodbye. Bye bye, my love, goodbye. Bye bye, my love, goodbye. Thank you. Music by by Love van Monique en James. Laat mys rarige mense voete jik. Ek uh, glo nie ene keer kan uh, die dans uitsit nie. As die ene speel, uh, jy staan op en jive met jouself. Stil sit is uit. Nou, Bye Bye Love is een gewilde liekie geskryf dier Verlies en Bordlow. Beeldlou, uh, eh, Bryant, en gepubliseer in 1957, dis vooral bekend as die debietalbum van uh, Everly Brothers, uitgereik in, door Cadence Records. Die liekie word op nummer 2 op die Amerikaanse billboard popkaarte en nummer 1 op die Cashbox top verkopers record. Die weergawe van uh, die Everly Brothers het groot sukses behaal as a country liekie en het in die lente van 1957 nummer 1 bereik. Het was die eerste lied wat dier Paul McCartney levendig op die verhoog opgevoer is saam met sy broer uh, by uh, vakantie uh, kamp uh, in Philly, Noord Yorkshire. Het was deel van Rory Storm en The Hurricanes, sy repertoire en een uh, lewe, levendige uitgave wat in 1960 opgeneem is in is in 2012 op die album Live at the Jive op uh, in maart 1960 vrygestel. Die Beatles het die liekie tydens die Let It Be eh, sessies in 1969 behandel. George Harrison het een omslag vir sy album Dark Horse van 1974 wat die woorde verander. Bye Bye Love is ook gedek dier Simon en Garfunkel. Het jy ook as uh, eh, solo kunstenaar beginne optree, of uh, was jy ook by groepen betrokbaar, uh, uh, betrokke, voor jy as uh, solo performer afgestig het, James? Ja nie, ek het eers vir hele klompe jare net solo gegaan, want uh, ek moest maar toe ek nou danser wat, misschien maar vir my akkoordment, soos ek die klanktoerusting kry, en uh, toe ek begin met uh, eh, die jare met meme files, ek het nog so ook kavalier plaat gehad, uh, wat net uh, instrumental wat, wat ek op Elvis geting het, die baie snakse klik, as jy nou nog aan uh, luister, uh, maar ek het maar so begin, en toe ek later nog oorlijke backpacks kan kry, ek maar so sing, maar so die jare het ek later dan uh, met die band begin, ons wat genoem die Rockin' Rebels, en uh, ons het so begin uh, shows doen waarop by die, die venues tot ek later in, uh, uh, uh, uh, uh, meer en meer in groter bands opgetreed tot ek hem ontmoet het en uh, ja, dit is een lang story as ek nou moet vertel hoe dit nou gekom en dat ons nou meestal op backtracks gaan maar ek moet er van meer daar oor praat maar ja, dit het vir later gekom, Salo was eerst Oké, okay, nou, nou, uh, dat hy, uh, uh, wat rebels groepie van jou, was het schoolvriende of was het uh, advertentie in die courant of hoe het julle by mekaar gekom? Nee, dit was wat die schoolvriende nie, maar uh, altijd was ek al so eh, in krapie, my, na by my dertigs, so uh, ons het, uh, maar so by die, by die, by die uh, venues waar ons die, die bandstok gehoud, ek maar so nou en dan, ah, kan ek dus lief uh, soos hulle noem en as a guest artist appearing doen, kan ek so ook een liedje sing vir die mense. En toe hulle nou hoor, ek kan nou lekker Elvis en Rock Roll gooi, toe hulle my geel gevra om sing, en uh, eh, ek weet dat hulle gevra, ek tak hulle, hulle persoonlijke wil wil rock van die, van die band, die, eh, van die orkest. O, nee. Dus so het maar begin, en na, na, na, na bands gaan kyk, en verkeer, en kom daar, en met, dat is net werk, so jy moet maar met my allemaal getels, en so het begin. En uh, your other groups, uh, Monique, uh, Generations and Cole Street, uh, did they also uh, do a Golden Oldies or what genre did they perform in? It's actually an interesting story. Um, you mentioned just now about uh, uh, how it possibly started for Jack Leavitt. Maybe it was advertised in the newspaper. So I actually remember that that's how a uh, generation started. Um, the drummer in the band actually put an advert in the newspaper uh, for a blues rock band, and um, and then I went to audition, and I found that most members were uh, older people, or, or, those who were auditioning were older people, you know, from four, five onwards. And uh, I was 26 at the time, but I fit right because of my interest in that kind of music. So the, the band started out as a gold police band, more focused on rock and roll and a bit of blues and then I think as the, band evolved, uh, we started to play uh, slightly more modern uh, music uh, and also from the, the 70s. So we ended up playing music by, you know, Cliff Richard, uh, the Oddies, uh, Beatles, Gees, Bon Jovi, Brian Adams, and even Philip bit Westlife and you know, the And then uh, when uh, I left Generations, and then probably about a year later, I joined Cold and we had a similar sort of music, probably slanting more toward the more modern, also a lot of gold, gold is thrown hmm. in. So it was a, uh, a, a heng sikke uh, coincidence that jylle tweekies by mekaar uitgekom het. <laughs> ja. Die selfde yeah, nee, liefde is er in die... Ja. ja. Die liefde vir Elvis het ek by, vir ons by mekaar gebring, want uh, ek het een Elvis fanclub in Bel uh, uh, uh, uh, bijgevoerd en dan member geworden, soos hulle sê, en Monique het ook dieselfde gedoen, en so het gebeur die ene aand, en dat ek nou daar optree, by een klein uh, venue, en selle was allemaal daar, en ja, maar dit was alle klein Elvis, ek dink, dit is een groep Elvis dan, ja, ja mekaar, absoluut. en toe, van toe af maak jylle muziek saam, uh, eh, op, op, op, op, op baie manier. uh, <laughs> eh, both of you, both of you are primarily uh, guitarists, what other instruments do you play uh, during performances and what other instrument would you wish to have uh, or to add uh, to your shows? Well, um, at the moment we, we play uh, only uh, guitars in our, our, performances uh, because we, we're proficient on those instruments. Um, mean, I personally have dabbled a little bit in keyboard and bit of harmonica and, and drums, but I, have never become proficient on those instruments. So the guitar has basically been my instrument over the years, and I play a bit of tambourine as well. Ja, ek voel die selle, ons doe maar die selle, shakers en tambourine en een bykie uh, eh, oestek gitaar. Ek sal graag een bykie lead gitaar wil gespeel het, as ek kom met vinger te kort en te dik. En uh, eh, dit is net een bykie moeilijk om al hy uh, eh, plek te druk met een lead gitaar. Maar ek, ek probeer, ek skom een bykie daarmee, maar hopelijk die volgende twee jaar sal ek recht krijg. Monique, you do uh, lead and rhythm. Uh, no, I, I'm, I'm a rhythm guitarist. Um, I, I've, I've, dabbled a little bit in it, but uh, I've, I've, never, you know, as I've mentioned, the other instruments I've tried to play over the years, I've never become proficient with. So I, I'm, I'm a rhythm guitarist, and that's what I did in uh, in the band also. And I played a little bit of harmonica, but also I'm not proficient in the instrument. It, it's actually an instrument that my father played brilliantly, and, and But, you know, perhaps one day I'll, I will, you know, try to, to play the, the instrument a, a little better, but at the moment it's principally guitar. Uh, do, the, guitar. do the two of you, uh, do you actually uh, read music or speel jy by oor? Ons is oor muzikante. Ek, ek kan nie in hoed. Stella, you saw Stella with my ex. Om en om. Uh, because I've, I've always wondered now that you mentioned the uh, harmonica, uh, how on earth do you write music for a, a, a, a, for a harmonica, you know, it, it, it uh, uh, plays in chords and it uh, uh, assume that that instrument is only played as uh, by ear. I guess so. That's how my father played, and um, he was an ear musician, as was my mother. And my mother played guitar, and my, my, my father was able to play all three type of harmonic is that you get the, the, the main chromatic, the small one, and, and the chord harmonica, and also the bass one. And he was a big fan of, of um, Adler, the, great jazz harmonica, and, and also the harmonic, the harmonic So this is going back to the 1940s and 50s. And we had the records playing in our as well, so I was exposed to that at the time. Um, unfortunately, I never really learned to play the instrument. I think one time I, I was playing the, the bit on the Joel the song Anime and I did that banging note that I couldn't play that tune. But that's about it really. <laughs> Now, uh, obviously by nature of your uh, performances, uh, you do mostly cover songs. Are there any originals from time to time and are those originals written by you or do you have someone specifically writing for you? Well, I, have written quite a few songs over the years. I'm not a prolific writer. I've, I've written a few, and um, I've, I've, I've, been able to release uh, a few of those songs to be played on the radio, which I've been privileged to have done. And um, I haven't had anybody writing for me over the years. Um, it's, it's, pretty much all been my own work. Hmm. Daniel, skryf eie musiek, maak meestal op eie tracks het ons selfs, die meeste van, van ons liedjes self ook, en ons sê my homestudio wat ek die huis het, waar ja, nou al ons liedjes word ons self geskryf, kom maar van die hart af, uh, ek en ons is in die posiesie kom met ons, te beter is om te skryf, en dat wat vir ons wil skryf, so ons sê kan later met tyd, van dan kyk, die oefening skryf self, en ons doet bykie Afrikaans en Engels, en uh, dit is lekker, ja, dit is lekker om te sien hoe mens iets van, van niks na iets bringt, oor en uh, ons is trots al hoe dit sy ons uh, radio en speel met tyd. Ek moet sê, ek het uh, so vluchtig na die uh, original track wat uh, uh, Monique gister vir my gestuur het uh, geluister en ek denk daar is potentiaal vir een groot heat op die heat bereid. Ja, genuin. Dit is een eh, rarige mooi liedje en is goed geperform eh, uh, ook. Baie, baie dankie. Uh, ek moet ook krediet geef vir uh, Wim en Barnard. Um, hm. ehm, hy is een muzikant wat ons voor baie jare al ken en, en hy het destijds die, die, die liekie uh, produce, as ek nou daar die woord kan gebruik. Ja, ja. En uh, so, uh, uh, hele paar liekies wat ek uh, laat opneem het, dat hy die, die production gedoen en hy het baie, het baie gedoen. En uh, ja, so ek voel bevoorrecht dat ek saam met hom destijds kon werk. En ek sien op die omslag van jylle uh, eh, MP3's, uh, eh, kom die naam Dwayne Lou voor? Het jylle iets met hom te doen? Nee, ek weet nie eindelijk wie dit is nie. O, nee, okay. nee, dan kom het uh, seker van my program af. Uh, Oké. Okay. Dit is op die Ja. <laughs> during, during uh, your performances, do you make use of a live band as a backup or do you use electronic te technology? Well, we, uh, we do use backing tracks at the moment, as, as James mentioned earlier. Um, we do uh, use live acoustic guitar on, on certain songs. Um, we have in the past performed with bands, particularly when we did Maiden productions at the Roxy Review by James Casino a few years ago. But uh, as a duo, we, it's actually more viable almost. with packing checks en zang. Hmm. Hm. Het probleem met orkesten is dat het allemaal kan niet altijd goed niet, want baie van hulle het hard werken ook. Dat is niet altijd beskikbaar nie en uh, die, die, die venues waar ons optree kan nie altijd veranderen, almal bekostig En uh, geld wat de mensen verdien van een club groot band uh, eh, as as al sangers is maar En ja, dan ook en sê dit maar baie keer politiek uh, die, die ouders kom en gaan, jy weet, maar jy hield dit rehust, rehust op, op, op, op dan show oor en oor, want jy het nou nie beketaar is vandag, en hoor jy nie weer huisjes, en so gaan het aan. Hm. So dit is een bykie van het keer, as die mense by mekaar kan kry, soos, soos ons het gedoen het, en die aard met uh, die kringwis te sien, dat jy het daar gedoen het, is het fantastisch, want die band was, was lekker, allemaal was daar, en twee maanden saam gewerkt op slag, dus drie, vier jaar in, in, in een rij, maar uh, eh, het eerste, ehm, uh, met Zuid-Afrika's economy en geldelike dinge is, is het maar goedkoper en beter vir ons om as uh, deel op op ek werk die oom want daar is net plek vir het orkest en het al ek het dit een dag nou uh, so jylle moet meermale as jylle nou rarige orkest nodig het gebruik maak van session muzikante en so aan ja Uh, have you ever performed outside of South Africa? And if so, how do you uh, find the audiences uh, respond during those performances? Um, ja, ek, ek was nou al gewees uh, in Engeland, in Cardiff, wat ek in die Elvis World Cup deelgeneem het, <clears throat> wat ek daar so, <clears throat> sorry, um, wat ek daar so sam ander uh, Elvis uh, naboot opgekeerd, en ek was ook al gewees in, in, in Mauritius, toe ek uh, my eerste uh, uh, uh, toe ek, my eerste vrou waarmee ek, uh, eh, so ek sê, waar ek betrokken was ek, ek is ongelukkig geskyd dat ek op honeymoon was, dat ek ek in Maurice opgetree daar by een eh, band gespeel het, toe ons daar op, op vakantie was op die honeymoon so uh, ons wil baie plekke sien ek was ook maar net hier en daar, maar uh, ja, Memphis uh, uh, was fantastisch geweest in Amerika daar was vir een maand daar had ek so'n bykie opgetree by een klein plekje in, in Memphis Maar mensen waren allemaal daar, zo ook help en alles van mij effect. En um, ehm, ja, dit was eh, eh, een fantastische ervaring geweest om voor Europese mensen op te treden. Die mensen met, eh, uh, geniet daar type muziek. En dan kom je van die kant weg. Ja, ja, ik wil... ek wil nou net sê, met die genre van jylle, geloof ek, jylle sal dwars oor die hele wereld sy jylle baie populair raak. Jylle het eh, groot potentiaal as internationaal. Ja, baie dankie. Um, hm. in ehm, your experience, do you think that rock and roll is still alive amongst the youth in South Africa? Ja, Well, uh, our audience consists mainly of uh, people in their uh, 40s and upwards, but we do occasionally see younger people in the audiences, including children, seem to love the music we pay tribute to. And uh, I could actually think of a, uh, of, a two times when we've done um, theatres like the Barnyard in Pickenburg Bay or in Moscow, Bay, and then we see people bringing their little children with. And then we've posed with them for photos, and, and they're quite enamored with what we're doing. So it, it was great to see little kids, you know, under 10 years old, enjoying golden oldies music. I actually think of another uh, time we weren't actually performing, but doing a, a DJ a gig for a small uh, party, and um, and the people were, were it's the 21st birthday, in fact, and they were jiving to Elvis music, which we really didn't expect. So um, you you do find small clusters of people during there, but more younger, and they really seem to enjoy this kind of music. die meeste mense is maar want hulle het ek op want jong mense wat uh, is dat wat jong mense in dag maar baie bedoel vol die hard rock wat hulle het self nou en dan so'n beetje gevoel noem maar ons vergewe hulle uh, maar ja ons krijg die, die hier en daar jong mense wat saamkom op die wat kan nou maar pabbel van die kekers en ek moet van, van op uh, eh, meer die generatie wat goed kan met die muziek meer verstaan ja, was, uh, eh, mens is dankbaar dat daar nog mense is wat het ondersteun, maar die goed wat hulle deestal luister, is ek jammer, jy weet, ek kan nie lekker daarmee saamstem nie. <laughs> Each to his own as so. ja, uh, het Elvis nog die gillende tienermeisies as gevolg uh, en weer die jeug nog waar Elvis Presley gestaan het en precies wie hy was. Ek dink is meer een kwestie nou van skreeuwende um, ehm, volwassen mense. <laughs> is het? ja, kijk, um, ehm, ek dink dat Afrika is my bykie anders. Amerika het baie jong mense wat, uh, wat van Elvis na bootses hou en uh, ons, ons vrienden met baie ander Elvis na bootses oorseer op uh, Facebook en ons hou baie keer van hulle shows top en uh, toe sê daar baie jong mense wat van jong kaf al uh, en geskrik ook baie van Elvis hou, um, ehm, om reden dat daar so baie Elvis na boot is, oor sie is, en hulle oorraste optreden. So, uh, ja, hulle is mal oor Elvis, en uh, die ouwens daar is baie goed met wat hulle doen, maar die mense hier in Zuid-Afrika, hulle hou van Elvis, bekie van die Neil Diamond fang ook hieronder, eh, maar hulle hou meestal van Justin Bieber. Hulle is daai ookie. <laughs> maar, uh, daai een wat ek geluister het van jou, waar jy uh, Shaken Stevens naboots, joh, daar is ook Eh, selfs die looks en die uh, eh, in die uh, houding is Shaken Stevens deur en deur. <laughs> Baie dankie. Ja. Uh, okay, we're ready to listen to your second song. Please, tell us more. Okay, Blue Shoy Shoes uh, is een liedje wat ook by Elvis Presley gesing is. Uh, uh, oorspronkelijk uh, Carl Perkins het die liedje uitgebring en toen Elvis het uh, uh, uitgebring na die tijd Hierdie het ons live gedoen by een van ons talle talle shows wat ons gedoen het. Dit is live version soos hulle sê in Engels. Blue Show Shoes en ja, geniet om. Ek gaan Well, it's a one for one, two for show. Reggae ready now, go can go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do the thing, but looking over my blue suede shoes. When you can knock me down and step in my face and slam my name all over the place. And do the thing like you wanna do. uh oh honey, let off of my shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do the thing, but lick you over my blue suede shoes. Let's go, cat. You can burn my house, steal my car, drink my liquor from my old fruit jar, do anything like you wanna do. Uh-uh, honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but like you off of my blue suede shoe. What you want for the money, do for the show. Really get ready now, go, go, go. But don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lick you off my blue suede shoes. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes, yeah blue, blue, blue suede shoes, oh, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything, but the half of my blue suede shoes. blue shade suede shoes, baie duidelik om daar te sien, hoekom James binnen die top 4 tydens die Elvis wereldbeker kan uitstap, nader as dit aan Elvis omself kan een mens nie kom nie. Uh, blue suede shoes is een rock and roll standaard wat in 1955 dier Carl Perkins geskryf is en opgeneem is. Dit word beskou as een van die beste rockabilly uh, plate wat elemente van blues, country en popmusiek van destijds bevat. Perkins sy oorspronkelike weergawe van die liekie was 16 weke lang op die Cashbox eh, box bestsellers lys en het 2 weke op nummer 2 posiesie deurgebring. Elvis Presley het in 1956 Blues White Shoes opgeneem en dit verskyn as die eerste snit van sy gelijknamige debietalbum Elvis Presley. Presley se weergawe van die lied het drie keer uh, op nationale TV uh, uh, voorgekom of uh, uitgevoer. Dit is ook opgeneem dier andere, onder ander die uh, Barry Holly en Eddie Cochran. If you should arrange a, a, a, a countrywide or maybe even a worldwide musical tour, who are the names that you would invite to accompany you? I think there are three scenarios here that uh, we could think of. Um, think for if we were to do a fantasy tour, <laughs> although I wouldn't put ourselves in the league of these people I'm going to mention now, but uh, if we had to do a fantasy world tour, we bring Paul McCartney, the Eagles, and Neil Diamond on that tour. <laughs> Good combination. And, uh, and <laughs> if we were to do a, a local tour, um, we, we have some really incredible musicians uh, in this country who, who also do tributes like we do. And uh, I think we would bring, I, I, mentioned Vernon Barnard earlier, who produced um, uh, my original tracks, or some of them. And um, he, he's really brilliant at doing a, a Bee tribute in particular. So we would bring Vernon along, and uh, also Johan Liebenberg, who is probably the best Neil Diamond tribute in this country, and uh, one of the best we've ever heard. In fact, I think he can go and play on any stage in the world. He's really good. And uh, and then the other person we, we thought of is Patrick Kenobi, who um, is also involved in the tribute fests that uh, have been used here in Cape Town, and uh, does Santana tributes uh, among very many other tributes that he does as well efficient um, thing and uh, lead guitarist. And if we were to do a world tour, I think we'd bring all of the aforementioned people along and also uh, an international, an, an American and international uh, Elvis tribute artist in the form of D&D and we bring his band along too. Um, I don't know how well known he is uh, among your listeners, but uh, D&D is one of the best tribute artists or considered one of the best tribute artists in the world and he also does a variety of other music, very much like James Hyde take, we bring we were about and you were winning. Yeah. <laughs> I normally pose the question, have you ever shared the stage with big names? Well, to the two of you, I can rephrase that question and ask, who are the big names who have shared, uh, had the honor to share uh, a stage with Monique and James? Well, uh, that's a very big compliment and thank you. I don't know if we could consider ourselves big names, but we, we're very flattered at the, uh, at the compliment. Thank you very much. <laughs> but uh, I, I remember so far in our career, we've, we've had the privilege of sharing the stage, uh, first of all, with Armand my Meyer's son, and Berger Leroux uh, at the Robertson Lentil Show. We did that in 2017. And uh, we also had uh, Jared Ricketts, uh, on stage uh, at uh, Dan Marner's Whale Festival in 2017, where we also um, did our Oldies for Goldies show. And then in 2012, we were at the Wildfierce in Farbaden, and Nicholas Lowe was on stage there. Ja, Desmond Wells, daar is die primary school, een goed festival wat lekker was, ook om het jaar in Nieuwenburg, uh, net het gesê, sê, SS het top met Diamond, Bush would take some of the en ook um, vir Darren, Nicholas Blau, Janita de Pessie en Robbie Wetzelt en, en vele ander meer vir die Unibos Festival af te probeer. And I also had the privilege of uh, coming on the same stage as uh, Chris, who won at our premier uh, country standing in the, in the late 60s, 70s, and, and with Bobby Lowe. And uh, Vicky uh, Forrest and Bobby Lowe uh, did a, a performance at Esme Tony Club 2018 with that um, appeared at the Dream Merchant and also a solo artist, and I had the privilege of performing as the opening act, so that was really great for me. Hm. Excuse me. <clears throat> What do, <clears throat> you, what do you do to keep busy when you're not performing or preparing for an event? En uh, Monique, uh, as jy net een bykie nader kan sit, en uh, ek weet nie of die, uh, die, die telefoon beweeg terwyl jy gesels nie, uh, maar hy gaan op en af en op en af, so probeer om stil hou en sit nader aan hom. Ek sit hier boop die speaker so, ek, ek hoop jy kan my nou die beter hoor? Baie beter. Ok, 100%, dank. Um, yeah, well, we, we do all our own administration and show bookings and poster designing, marketing and uh, technical work So that keeps us very busy outside of performing and preparing for a show. And uh, other than that, we enjoy spending time with our family and friends. We like to watch movies. We like cycling and being with the outdoors. was very werk heeltyd aan nuwe show idees. Ek doen baie die editing en uh, ore uitkom. Dit's uh, by that, ure baie sit. Uh music videos and ons musiekvideo's en music and en om tracks the maak for the liedjies Paul is eh, ons liewe liedjes met leer, eerst daar van een bykie langer van ons plak ouwer, uh, voordat wil die mens so lekker sit in, in die, in die oh. <laughs> Ek werk in kleur uh, die, die motors en, en toeristing in stand hou, jy weet so, daar is altijd iets om te doen. Dan moet jy nou na die jaar kyk en na die kinders en want uh, het is echt een hele story, maar eh, het is altijd, ook my respect. Het jylle opname studio daar by die huis of uh, so'n semi-opname, dit is nou nie heeltemaal professioneel en 100% klank, uh, so dit sê, um, sound. soundproof nie, maar uh, ons werk nog daaraan, dit is uh, rompie wat ek het, dat ek al nou bykie ouwe raak, en ek kan nou nie meer so lekker stik, ek kan like, misschien al daar aangaan, en vir ander mense help met hulle liedjes, en, en, en hulle tracks maak, en sê ook met dit, maar uh, ons, ons, ons het al paar recordings gedoen, en, en uitgekom, ek denk een van my oorspronkelijk is, wat jy, daar wil jou hier die Afrikaanse liedje, sy is my kokkie, het ek nie, oh, ja. my studio ja. so, uh, ja, ons, ons werk nog in die kwaliteit waar ons kan, maar ja, ons is my beste en het ek my droom binnenkort waar het ons een volledige studio kan heen. And uh, eh, if it wasn't for music, what career would you have liked to pursue, respectively, the both of you? Well, for me, um, if I didn't become a full-time professional entertainer, I, I guess I would still be doing administration. Um, I mean, for many years I was uh, uh, balancing my, my day job with music, and, and, all the years I was involved in administration work at um, about probably three or, three or four different uh, places. And um, yeah, so I guess that's what I would still be doing. Wel, as ek was, as a truck driver of electrician gewees, dis elk voor hy sou Ja. Yeah. Ja, en, ja. en, my pa was een mechanic en op school het ek ook een mechanic opgeneem, ek was in een ambachtskool in my latere jare. So ek uh, eh, mag self die kar uitje by die reis rechts, so ek sal sêke mechanic mag geword. Hmm. Uh, eh, wat er van die nationale feeste het jylle al by opgetree? KKNK op die koppie, gariepfeest, in die bos, kersiefeest? Uh, well, we've done a few uh, festivals, and um, the ones that we can recall are the Robinson Lentisco, uh, Hermanus Whale Festival. We've done uh, Lampo Expo in Africa, Wildfiers uh, in Farwater in Limpopo province, uh, and we've also done the Olive Festival at uh, New York Wines in Ibica Field. Wat jy in die bos ook gedoen, um, in die citrusfeest in Johannesburg, en ook die kerstfeest. <laughs> Net nie op die koppie nie. Wel, daar is een kersiefeest hoor, in Vicksburg is die kersiefeest, ja. maar op die koppie nog nooit. Ek moet van, van, van feest in jou meerlik mee te wees, want um, ons show moet ons doen, ja. met baie kostveranderinge, en, en dit is een hele productie type van thema van een show. Hmm. En as hulle jou nie op die rechte tijd sit nie, dan kan dit nog wel een affaire weet, en as die hier al op een koude trok gooi, vir plek waar nou nie rechtig nabij uh, uh, klerenveranderingsplek is waar jy kan aantrek, dit is probleem. Ja, en jy kan het jy nou op, nie op stage doen nie. Ja, dit is maar een bykie moeilik en het raak rof, jy weet, ons stel vreemd op die kreeg by die kant op een uh, show wat jy half nat raak op een modder moet toekom by jou karavaantje uit te kom waar jy moet wees en want baie stories vertel my, dat het nie altijd so lek theater wat jy sit, jy is uh, in een mooi plek waar jy een uh, aantrekplek het, het en dan is warm en, en die mense sit lekker saam, die feest het dan die wereld afgemaak. Uh, ek, ek, ek het gesien met uh, met jou uh, eh, attire wat op uh, verhoog, uh, daar is een groot verscheidenheid en jy moet seker groot navorsing gedoen het om seker uh, te wees van uh, of uh, om die rechtes te kies vir elke specifieke liekie. Ja, Wel, ons probeer ons best, uh, ons hoed, hoed nie allemaal na wat ons, uh, wat ons sing nie. Uh, daar is een paar uh, karakters wat ons doen, soos die, die, die hoofdunit is, is die Elvis wat, wat uh, James doet. Ja. En ja. hy doen ook een goeie Roy Orbison, uh, waar hy een beetje aantrek soos Roy. Ja. Uh, ek self doen een uh, share, uh, um, uh, en, en ook uh, Marilyn Monroe, waar ek aantrek soos hulle. Ja, ja. Um, ons, ons doen gewoonlik spreek ons net mooi aan of ons probeer, eh, ek uh, weet net die, die ek, ek kan nie sê dit die directe kleur by elke karakter nie, maar ons probeer ook die selfde like, betekker as ons dweeds doen, en die, die kleur gaan met ons, met ons image, as ek het nou so kan stel. Uh, nou is het, is het, uh, het julle private tyler, wat het specifiek vir julle maak, of uh, waar krijg my sikke kleren? Um, ehm, dit is nie altyd makkelijk nie, um, ons het hier en daar gehad, uh, met wat hier en daar een beetje maak het, soos, um, ek het my, uh, die stads, die Elvis suits, die jumpsuits, moet ek stad van Amerika in, en um, dat ek hier so uh, eh, dametje gehad by uh, een wedding, uh, wat, wat, wat, wat, wat trouwrokke vir hier, en hulle het daar vir my probeer die, die suit maak, Maar uh, met tyd koop die mens maar wat jy kan en uh, ons oorzee was, het is een paar uh, replikas van die alwese kleren daar gekoop toos daar vir een maak met Amerika was. Maar ons maak maar hier goed er self, ek taf nie eh, so met, uh, met so'n machine wat ek uh, uh, Elvis uh, skaafs maak, so sê, of ons maak hier en daar een hembrek, een broekrek, en nou dan kan ek iets in die winkels wat, wat uh, baie oudtje blijk, iets wat blijk op die kop met die kopse daar hier achter op iets wat ons kan gebruik, mooi baie sier met ons eie uh, stad, Johan, maar nie altyd goedkie, want die goed is wat jy voer van Oosia, ons wel gedoen het voor Frankie, voor Frankie, Kelmo en die um, ehm, uh, eh, Hekte, daar is nogal baie geld wat paar hande voor die video uitkom en, en, en hier kom jy uit. Maar dit is van een story, weet oor as dit verbaal met kere en show, show gears, wat sê, wat ek kan krijg, Maar dat is niet makkelijk dat is niet makkelijk. Ons dan bietjie oor oor jare heel, heel wat bymekaar Ja, ik heb zelf weer hele paar ehm, roepen laat maken voor al die, die en, en die roken wat ik maak, eh, voor mij Rotterdam kan. Ik nog ook een hele pak Elvis dat maak. Toen ik in de was van Elvis en ik kwam nog Elvis. Ja, zo... Eh, paar van Cher's rokke, wat jy nie nou eindelijk opstuit sal kan draan nie, nee. Nee, nee, wist dis nie ek nie, ek het nie die lijf wat sy het nie, so. <laughs> <laughs> What gigs do you enjoy the most doing and why? Stage shows, uh, private functions, festivals? Uh, for me, um, I think James will probably agree with me on, on a couple of my twists here, but I really enjoy uh, theatre shows and, and also retirement villages. Believe it or not, we, we play at a lot of retirement villages uh, because of the, the kind of music that we do mm-hmm. and uh, just the, the, level of appreciation that we get at, at theatre shows and, and retirement villages. People are attentive, uh, they, they're there to enjoy the show. You know, uh, it's where you find a, a lot of the time when you find corporate functions, you kind of become background music uh, uh, you know, background entertainment. They're not really paying that much attention. When people come to see you and they pay the money to see you at a theatre or at a retirement village, they're really there to enjoy the music with you and they, they dance and they really enjoy themselves. And, it's so rewarding. Vir my, ek stem saam met haar, maar daar's 'n bietjie ekstra. Ek hou van Facebook Live. Ek wil nie enige klanktoerusting rond te dra nie. Go ahead. Taking the easy way out. Yeah. Um, wat is jylle ginstring lekkie om uit te voer uh, tydens optredes of uh, eh, jylle, eh, noem het jylle signature tune soort van? Nou, dit is baie moeilik, want ons het soveel verskillende uh, producties wat ons doen. Ons is mal oor country muziek, so ons doen drie ure country shows en uh, elke lekkie wat ons kies vir ons show is speciaal uh, gekies vir die show en is lekkies waarvan ons hou um, en ook ons Elvis shows, ons, ons rock'n'roll, ons altijd de Goldies, uh, al ons vertoonings is, is, is, is liedjes wat ons gekies het. Um, ehm, is moeilik om te sê, dit is baie moeilik. Dit is altijd iemand wat vraag wat Elvis liedje jou geef. Jou ouwe het soveel liedjes gehad, uh, eh, dit is eigenlijk al van insult. <laughs> jy weet nie wat om te sê nie, want dat is so baie mooi liedjes. Jy hou van een ballade en dan hou jy van een lekker upbeat rock'n'roll. Um, ehm, yes, maar dit is moeilik. Dit is een van moeilijkse liedjes is ek, ek, ek wil meer van haar my eie liedjes hou, want sy hou van die liedjes wat ek doen en ek ook weet yes. Ja. wat sy doen, sy doen mooi liedjes, dus Unchained Melody, jy weet ek, daar is ook een liedjes wat ek, eh, prachtig. Ja, sy is fantastisch so, met uh, Sjeur, uh, doen sy so uitstekend, as ek my oor toemaak, sien ek vir Sjeur en ja. <laughs> Wel, baie dankie daarvoor, ek weet <laughs> ehm, wat jy dit. um, what will your next clip be? Well, um, this is a song uh, that I perform in our Always But Goldies Volume 1 show, and uh, it's a cover of one of the greatest hits that the Righteous Brothers ever had, a song called Unchained Melody. Again, ons luister na Unchained Melody, die gunning. me, wait for me. I'll be coming. Dis een liekie hierdie wat een mens nie op die eie kan sit en luister nie. Mens het iemand anders nodig wat jy kan rondbestuur so oor die dansvloer en if all else fail, dan sal jy mop maar moet doen. Unchained Melody is een liekie uit 1955 met muziek van Alex North en lirike dier hy Zerrit. North het die muziek geskryf as een thema vir die minder bekende tronkfilm Unchained van januari 1955 en vandaar kom die liedse titel. Dot, uh, eh, Todd Duncan sing die liedje vir die film Klankbaan, dit het sederdien een standaard en een van die meest opgeneemde liedjes van die 20ste eeuw geword, vooral dier die eh, uh, <laughs> rechtverdige broers, of dan so die righteous brother. En uh, volgens die publikatie administrateer van die liedje, is meer as 1500 opnames van Unchained Melody dier meer as 670 verskillende kunstenaars uh, opgeneem. Can you elaborate a little on your family life? Any kids? Are you married? Have you any pets? Yes, um, well, we have actually been engaged now uh, for four years. Um, <laughs> James and I each other for, as you know, almost 11 years. And uh, we were friends first, but then we, we became romantically involved, and so we've been engaged now for years. And um, we have two dogs, two Labradors. Uh, they're actually brothers, uh, the, the Elvis and Lobo, and they're aged five. Now, yeah, I could Ok, uh, eh, sal jylle jylle kinders aanmoedig om uh, eh, loobaan en muziek uh, eh, bedrijf na te volg? Uh, ja en nee. Uh, ek denk my rede daarvoor sal weet ek is dat so moeilik bedrijf hier kan. Ja, die competitie is weit. Ja. ja nee, dit is verskrikkelijk. Dit is uh, amper soos een mark, uh, groentemark wat uh, toegegooi is met te veel aardappels. Um, daar is net so baie mense wat wil sing wees daar. En, um, maar ding is, is, is my dokter, ek weet sy hou van daan van sing. Uh, ek sal nou nie keer nie, ek, ek is een van die paas wat hou van om hulle kinders ondersteun en wat hulle gelukkig maak. So, uh, die mens maar sê maar hulle talent le en waar toe kan en hulle maar net ondersteun. Dit is die beste, anders het uh, stoot die mens hulle weg in die lewe, die mens uh, soos een uh, groot steenblok raak voor hulle en hulle kan nie doen wat hulle wil doen nie. Maar ja, ek sal, ek, as ek kon kies, ek sê ja en nee, ja, is lekker muziek om te maak en is lekker by jy saam te sing, maar dit is een moeilike bedrijf. Uh, is baie, baie moeilik, uh, is nie altyd makkelijk. Nou, eh, eh, soos julle net nou genoem het met die honde, uh, vind julle dit, uh, dat julle daarom nog kan weggaan, uh, om iwis te gaan uh, perform? Ja, nee, met die honde is dit makkelijk, uh, ons het dan een bykie familie en van die kinders, hulle kyk daar misschien naar die honde, so, daar sal altyd iemand wat naar hulle kyk, om seker maak hulle het waard, en kost, en vat hulle vir stapie. Hm. So, ons mag seker daar, en dan vind die plek, So daar's nie probleem nie, me ons nie ons vier beenkinders. Uh, hm. eh, have you ever dealt with performance anxiety and uh, if so, does it get any better over time? Well, um, I don't know if I would call it I get performance anxiety, um, but I do feel nervous before most shows that I do. Butterflies. Uh, but once, and stage and, and face the audience, I'm usually okay. Uh, I guess it also depends on, on the circumstances uh, or how I'm feeling personally, but um, uh, there, there are times that I'm more nervous than others. Um, it, it, sometimes it depends on the crowd, but I guess I handled it okay. I, have never frozen on stage to the point where I couldn't start singing or I couldn't remember my lyrics or, you know, because of nervousness. You know, I, I think I've handled it okay. Ja, ek stem maar saam aan my kant, die nimmers hou dan bykie op ons tone. Uh, you, you know, a lot of the people that I interview, they say uh, that a little bit of uh, stage anxiety or adrenaline, then call it that, uh, is necessary for a better performance at the end of the day. I actually agree with that because um, uh, I, I, find that if you become too complacent, if you become too relaxed hm. before a show, you, you tend to not be ready for, for what you need to do. you, yeah. you don't ready to be your best. Yeah, don't take it for granted. You must be prepared here. Absolutely. Hmm. I notice a, uh, a lot of the artists have regular online shows on Facebook and social media sites uh, since the COVID lockdown started. Do you stage any Facebook and other media appearances from uh, time to time? Well, we've actually been doing live shows um, via Facebook Live since the 21st of March. Uh, it was actually just before uh, lockdown started. It was when the national state of disaster was declared, and then all our shows for the rest of the year uh, were cancelled uh, or postponed. Um, so we, we found that that was uh, the, the best thing we could do at the time to try and generate an income. Uh, ek dink hierdie sondag wat nou kom uh, sal ons 35ste show wees op Facebook live. Is dit jou? Hierdie sondag. Ja, nee, ek het gesien jy adverteer hom. Eh, eh, so vertel bykie van wat moet die luisteraars doen om by hom in te skakel hierdie sondag? Wel, ons het een groep wat ons gestig het op Facebook uh, uh, en al wat, uh, wat hulle hoef te doen is ons werk op enige donatie. So al gee jy vir ons een twee rand en gee ons vir jou die link uh, uh, ons sê vir jou een uh, uh, uh, uh, groep uh, in, in, in, in, ons uh, invite, invite in die groep toe. Ja, invite in die groep toe, en dan uh, is hulle deel van die groep is, dan kan hulle die show sondag eh, saam met ons geniet. Hm. Ons verkoop die tickets nie, um, ehm, ons werk maar net op die nasie, en uh, ja, so dan, dan sit jy ook nie van die groep. Wel, hierdie, hierdie komende sondag het ons besluit, ons, ons gaan nou een opshow doen uh, vir die publiek. Uh, ons het dit nou hele paar maanden laatst gedoen, so is, is net uh, is daar sprake dat uh, Facebook kan open met levendige muziek, so on, ons, ons nee. sien maar wat gebeur in oktober, maar uh, on, ons het besluit om net so een treat vir die, vir die fans te geen en nou ook show te doen, en as hulle wel wil, wil skenk, dan kan hulle is een, is een treat van Mamiek en ek af, want dit was al verjaard wat ons so paar daar druk, en ja. uh, ons wil vir die mense praat, dat hulle lekker vir die show gee, wat hulle allemaal vir die Dit is, uh, is een beetje bemakking vir ons ook. Hm. En uh, hoe, hoe, hoe lang uh, beoog jy om om te maak? Ons is gewoonlik 2 uur, wat ek 2,5 uur, maar hierdie show, hierdie zondag, gaan ons net 1 uur en half doen. Uh, vir die specifieke show wat ons gekies het. Ja. Maar uh, ons show is normaal, wat is hier tussen 2 uur en 2,5 uur. Maar uh, ons is hier, ons is een beetje extra paar antwoord doen. Ja. Dan is het straks na 2 uur toe. Ja. En, maar uh, ja. Uh, hoe, hoe laat begin hy? Φίλοι. Φίλοι. Ja. You are no stranger to the bright lights and TV shows and national exposure. Tell us a bit about your appearance on uh, Noot for Noot and Musique Roulette and also uh, your show program. Did any of the positive uh, things happen after the uh, exposure? Uh, Well, um, it, it, was a long time coming for me. Um, I, I, finally got an opportunity to be on Secret uh, in uh, 2018, and uh, broadcast was recorded in February and, and broadcast in May 2018. And um, I, I, was just blown away for, uh, in that I had that opportunity finally, and uh, I got to meet Johan Stemmer, who uh, is the great colossus behind both um, Secret and Nerd Convert franchise. Um, yes the great and producer of both programs. So I got to meet him and I got to meet Nadine, the famous uh, singer and also the presenter of uh, Musique and she's really loved and warm, bubbly person. And uh, I was really nervous before uh, the show, and you know, you get the, when they, they do a little sound check before you, you start singing, and then they have this video audience, and my throat literally dried up. <laughs> I drank more water before than I've done before any other, other show, but I managed to get through it, and uh, I think I did a bit my best, and it was just a great experience. I guess uh, after that, I, I, I think I got a bit of exposure, and there was a lot of excitement on Facebook for my thoughts. I don't think I generated any extra work because of it. Uh, it was certainly a lot of excitement on social media that I announced. Ja, vir my is ek gewinnig dit so telkens vir my vertrap en te lekker ervaring. Uh, my gespanne, vooral op noodgenoot, want uh, Eh, hulle wil nie enige eh, enige uh, mistakes maak nie en, uh, maar het was lekker en uh, het was bietje beter op op uh, roulette, want weet ek nou ontwerp dinge daar toch en die jou show was lekker tijd gewees maar uh, ja, ek het goed gedoen vir ons bemerking en, uh, en uh, lekker vir ervaring in die muziekbedrijf en het bestit beseker om ons meer werk te krijg Maar uh, ja, ek, ek dit is ook die beste, ek meen radio uh, is, is een groot uh, marketing tool ook, maar uh, die TV, die ministerie verkeerd van met TV. Ja. ja. Het is veel meer of een platform. Hm. I believe James participated in the International World Cup of uh, the Elvis competition uh, some time ago. Please elaborate a little. and it was a really exciting time. And um, I didn't know James Long at the time. But we the first year that we performed at the the, the first Elvis Festival Africa that was held in Palma and River, and James won uh, that national competition. And that led to him going uh, to the Elvis World Cup that was held in uh, Cardiff in Wales. Um, it was around June or July 2010 and uh, South Africa was one of the 11 countries that participated uh, with the Albert Stupid And uh, uh James actually came first in that competition. So uh, a fantastic experience for him. Mm-hmm. And um, yeah, and, and that actually led to a lot of opportunities and media exposure for him. Hmm. Did you accompany No, not at that time. Yeah. Um, we were actually still friends at the time, so so I didn't go with him. I didn't have that opportunity, but I, I at least got to see some uh, DVD footage of it. Yes. So, uh, was a, a wonderlijke uh, ondervinding for you, James? Nee, dat was fantastisch. Ik denk, ik het, ek het amper die, uh, die, die, die, die, uh, die trip geneergediet om al die plekken te kunnen zien. Dat is altijd lekker om goed te gaan, om begin Engeland rond te loop en, en, en, en daar dinge te ervaar. Ah. Maar ek het vierde gekom daar so, en um, uh, dit het my baie keer opgemaak, uh, moet vernoot het daarna gebeur, en uh, heel, heel paar ander dinge, en uh, dit was een lekker ondervinding, en vooral om die ander uh, Elvis na boetes te ontmoet. Er is baie nederige mense, en hulle hou van Elvis en het die poef, so die deel van die familie is. Ja, dat is... Uh, uh, en, so, so, dit was baie lekker. Ek sal het vir enigie moet ja. aan ah, mense daar is ter duisende, der duisende Elvis nabootsers en om vierde te kom, daar is een besondere prestatie. Baie dankie. Ja. Uh, eh, ok, we're ready to listen to you next uh, uh, uh, clip. Uh, eh, tell us more about it. Well, this one is uh, Summertime Blues by Eddie Cochran. Uh, ek het om live gesing op by een van ons talle shows en uh, geniet om, lekker rock'n'roll liedje. rock'n'roll saam. I'm gonna raise a fuss and I'm gonna raise a holler About a working all summer just to try and a dollar Every time I call my baby to drunk and a date, my boss says, No time, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what am I gonna do, cause there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mama, papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use the car to go riding next that Sunday. Well, I didn't go to work, told my boss I was sick. Now you can't use the car cause you didn't work a lick. Sometimes I wonder what I'm gonna do, cause there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take two weeks, gonna have a fun vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, Road, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, cause there ain't no cure for the summertime blues. Summertime Blue, magnifiek, is een woord wat kan beskryf na wat ons vandag hier luister. Uh, hulle het net nou genoem dat hulle groot bijval vind wanneer hulle by die ouwe thuis optree. Die rede daarvoor is voor die hand liggend. Magnifiek. Summertime Blues is een lied wat ges, uh, saam geskryf is en opgeneem is dier die Amerikaanse rockabilly kunstenaar Eddie Cochran. Dis uh, geskryf dier Cochran en sy bestuurder, Jerry Kuipaard, en dit was oorspronkelijk een solo bekant en is augustus 1958 uitgereik en het in 29 september 1958 een hoogtepunt op die 8ste posiesie op die Billboard Hot 100 en die 18de op die Britse solo-lijste bereik. Dit is uh, dier baie kunstenaars gedek, waaronder een nummer 1 treffer vir die kantermusiek kunstenaar Ellen Jackson en opmerkelike treffer weergaves van Blue Cheer. The Man Who, uh, uh, uh, ek meen The Who, Brian Setzer, uh, waarvan die laaste van sy weergave in 1987 film opgeneem is, La Bamba. La Bamba waar hy Cochran uitgebeeld het. Jimi Hendrix het die concert uitgevoer. Daar sê, daar sê. I see, uh, uh, well I've seen a number of your performances uh, on YouTube and the energy projected by uh, is really notable. I assume that that you are both rather fit but uh, still exhausted after each performance? Well, our shows are exhausting. Um, we alternate between solo and duo performances, and uh, we do multiple costume changes uh, too, while giving high energy performances for our audiences. Uh, but we try to keep fit by exercising little, although I must admit that not as much while we've been on lockdown. <laughs> Ja, nee, ons wil juist speel by die huis en uh, ons sing maar om ons omstemme uh, gezond en fit hou, maar uh, ons sit nou alweer nou met COVID fit. <laughs> Ja. ons sit op te pas. Maar ons wil ook weer herstel. Dat hm. is het. Ja, dat is een ja, duidelijke, mens kan sien op die uh, optredes, die interactie tussen jylle en die audience. Dit is elektrisch. Nou, oh, dankie. Ons, ons probeer om, om soveel as moeilijk met dit te uh, interact, soos hulle sê, en uh, eh, dit is deel daarvan, uh, hoe meer hulle reageer, hoe meer reageer ons, as hulle nou so kan kap. Ja. ja moet hulle op feed of the energy of, of the audience. Dis wat uh, die beste is, ja. Mens, uh, hoe, hoe opgewonder hulle raak, hoe, hoe beter perform mens self. Absoluut, absoluut. Ja. I noticed that uh, both of you are currently in process of finalizing your debut, uh, debut uh, regional albums. Will it be combined duet album or are you doing an exclusive album, each of you? Well, uh, we're planning on releasing individual uh, original albums, uh, but we do contribute to each other's work. Ja, ons gaan beslist nog beslist een dag een album saam doen. Hmm. Uh, uh, waar baie die mense opwees, maar op die oomlik probeer ons maar ons eie liedje waarvan ons geskryf het, nou, wat sy nou geskryf het, oor sy my, dit liedjes wat ek geskryf het voor ek aan moet het, ons probeer maar ons album islam maak, maar uh, so, hoe stem wat sy, moet ons beslift het album saam uitbring, hmm. en dit is iets waar ons kyk en uitsie maak. Ja, en is dit uh, als in die genre? Um, ehm, ek, ek, ek dink, jy kan ons genres, uh, syke adult contemporary noem, uh, ons hmm doen sieke een bietie verscheidenheid ook, soos, ek weet, James het, het uh, country PR geskryf en rock and roll liekie, en een bietie rock en bietie ballades, en rock ballades, Afrikaans. Uh, my, my kies is, dit is in die kentie Um, ehm, ek, ek, ek het meer, ek het meer ballades en easy listening muziek, jy kan het sieke vergelijk met eh, die kaap is moeilik, baie mense ding om reden ons nou soos rock and roll like en dan swak haar en type en ons doen die ouwe muziek dat ons eie liedjes so gaan klink en ek denk ons gaan seker een paar liedjes skryf en dan om my bring en wat nou die fysisk muziek voel het maar uh, mens kan nie een keer wat uit jou hart uitkom en jou ouwe begin skryf en dan begin een ding van mekaar sit en dan kom het van self yeah. ek moet net so so, so, so, so langs my Wel, ek... ja, ek het, ek het my liedjes, iemand het, uh, uh, baie jare terug toe ek een van my liedjes opgeneem het in my atelier, toe vraag uh, eh, uh, een van die persoon daar, um, is eindelijk die eienaar van die, van die atelier, het, hy het my gevraag, maar hierdie liedje klink alsof het miskien uit die zeventers kom, en jy het dit so geskryf, of jy het so uitgekom, en toe sê ek, nee, ek het nie eens daar, so daar gedink nie, het was so uitgekom. Ja. So, met kien is die, die, die, die invloede van die muziek waarna ons luister. Ja, en vir my is, eh, uh, wie is die ou Albert Hammond is hy een van die beste beste ou liekies skrywers en uh, ek dink dis die eindtruid om specifiek in, in die uh, trant liekies te skryf so as jylle dit weer kan levendig maak sal dit een groot deurbraak wees sal om nou moet ek ja, dis yeah, lis Okay. apart from the above albums in the making, what lies ahead for you in the near future? Any bookings or tours or what? Well, um, most of our uh, shows, as I mentioned earlier, um, were cancelled now because of the, the COVID-19 lockdown. So we're starting to build on our bookings again uh, now that most of the lockdown restrictions have been lifted. I mean, we, we, heard last night that we we on level one as of the 20th of September. So we're looking forward to to getting more bookings out out in the real world again, as they say, and yeah. um, and hopefully we can build on that. Ja, nee, is maar 'n moeilike storie. Ehm um, elke jaar is maar uh, eh, dieselfde ding oor en oor. As Januarie kom, dan moet jy maar weet kliënte ook of jy boek. En ehm jy weet, nieuwe uh, show ideas, oorspronkelijke muziek, wat ons doen werk, en het was wat ons zeer weer toer, en jy weet, in die land toer, en, en, en mensen in die cultuur, en jy weet, het altijd lekker, en um, ja, dit is iets wat, wat ons dan voorsien, en, en die, die, die, die, die album, wat is wel echt, so dat is een paar dingen waarna ons kijk, maar kijk maar, hoe het nie aan die tweede wave van die virus gekom, nie, um, maar ons het so paar public shows, wat opkom, soos die, die boer by Durbanville, theater, die boer, en ons het nou ook Drama Factory, en um, ons die einde van die maand doen. Ja, die 27ste, sondag 27 september, um, die ons by de uh, Drama Factory op Willis in Utrecht, en um, dit um, kan een middag doen, en dit is van streef op 10 in die middag op, en uh, ons doen een van ons toonings genoem, uh, the 70s versus 80s uh, tribute, So, uh, ons sien uit daarna om in, eh, in die land van die liewende op te treed. <laughs> so, dinge kom start ja. weer normaal. Vaardig. Ja. ja, ek kan nie geloo dat jylle ooit uh, eh, ledig sal sit nie. Uh, jylle is seker so populair <laughs> dat, I mean, jylle is party mense en uh, as mens mense boek, dan is dit vir parties. So, uh, ek geloo jylle gaan groot uh, baie bezig blij. Dankie, baie dankie. Hoop ook so. Please tell us more about your booking details. What type of functions are you available to perform at and uh, your contact numbers. Please repeat any phone numbers and email addresses and read them slowly. Well, we are available to perform at any kind of function event, uh, including corporate functions, birthday parties, anniversary parties, meetings, festivals and events. we ehm, also perform at theaters, restaurants, and other suitable venues. And if you would like to contact us, you can contact uh, myself, Monique, uh, at 08503 5273, or you can contact James at 072 265. Uh, you can also email us. Uh, my email address is capitals Monique at outlook.com, and I can spell my surname as well. It's C A S S E L L S Monique M O N I Q U E at outlook.com, or you can email James at James at yahoo.com. M-A-R-I-E M A R A I S, James at yahoo.com, and we are also both uh, on WhatsApp, Facebook. Ons kantoor nummer 021 9-7-7-8-7 Dank u uh, Monique, you have uh, just repeat your phone number uh, You said 08 uh, 083 3 uh, okay. uh, 503 5273 Okay, there uh, You know, as I said just now, it sounds like uh, your sound is not coming through, it, uh, uh, uh, it fluctuates. Now, we move on to the last presentation before I close the program with your, uh, uh with those other uh, performances that, uh, what was it? I will close with uh, James doing Elvis Suspicious Minds and you doing the Shoop Shoop song of Sure. Now, uh, uh, what will your last presentation be? Well, the last presentation uh, you we would like to introduce is uh, a song that I have covered. Um, it features in our Oldies but these, uh, uh, Volume 2, uh, if, if I remember correctly, and this is a cover by Great Queen song and it's called I Want to Break Free. Let's Break Free. Here we go. is uh, bittermin wat een mens kan sê, dat uh, coverlikkie klink byna beter as die oorspronkelike geklink het, maar uh, ek geloof as hierdie uh, eh, Sjur, of dan alias Monique, eerste met die liekie uitgekom het, so dit Queen gewees het wat die cover weergawe gesing het. Lekker luister ene gewees daai. Uh, I Want to Break Free is een lied wat hierdie Britse rockgroep Queen geskryf is dier hulle basgitaarspeler John Deacon. Dit verskyn op die album The Works van 1984 en is in drie weergaves uitgereik, album solo uitgebrei. Dit word dier die groep uh, in die meeste levendige concerte opgeneem in verskye video's en in die uh, Freddie Mercury se tribute concert waar dit dier uh, eh, Lisa Stanford, ge, uh, Stansfield gesing word. MUZIEK It was wonderful talking to you. I just know that uh, your bookings will roll in and that uh, we'll hear a lot more of Mo, uh, Mosey, <laughs> Monique <laughs> Cassells and uh, James Murray in the future. Thank you so much for your time and for being my guest on this 18th day of uh, September 2020. thank you so much uh, for giving us this opportunity, Ludwig. I'd like to thank you very much and to all your listeners uh, for their time and for listening to us uh, today. Baie dankie vir die voorrecht en een lekker dag verder. Dis tyd vir my om af te sluit. Baie dankie vir die saamluister. Ek vertrouw jy, jy het uh, vir Monique en James geniet, net soos ek ook gedoen het. Onthou om die muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol. Indien jy enige besprekingen wil maak vir funksies of enige ander optrede van enige van die kunstenaars wat in my program opgetree het, wees seker om my e-post te stuur op ludwigventer at live.co.za Dit is als kleinletters en aan mekaar ludwigventer at live.co.za en sê sê dit sommer ook aan admin at netradio.sa.co.za en dit is ook als kleinletters. letters. Of jylle kan my somme bel op my cellfoonnummer 072-541-9803. Ek sal jylle in contact bring met die betrokke kunstenaars en uh, ek sal baie waardeer as die kunstenaars wat op lijn Skype onderhoudig beskikbaar is vir uh, onderhoud van so ongeveer 30 minuute met uh, die doel van bekendstelling vooraf opgeneem, my oproep sal gee op my cellfoonnummer, ek herhaal om weer, 072 072-541-9803 Tot volgende maandag met die heruitsending van my ander program Treffers van Toeka tot Nou om drie namerig is het ek Ludwig Venter wat sê loop mooi, kyk na jylle self en net die allerbeste word jylle toegewens ek speel uit met James wat vir ons Elvis sy Suspicious Minds bring en Monique sluit af met Sjoes shoop Sjoep Sjoep song. Lekker luister en cheers vir eers. Alright, Suspicious Mind. We're caught in a trap I can't walk out ambitious mind. mind. And we can build our dreams on oh, suspicious mind.